ho scutotomos. Ho scutotomos, surraptei toe opeti ioe, kai nemati pisoconee toe, pros metron idean tu caltiu, ec scutus, ho arbeeloe smilei diatemnetai, crepidas, hupodemata, en hois ano to peri eilema cato he in bas kai hecaterosi hai labai horontai knemidas kai ascheras